ekainak emeretzi ditu, gaur azkena da, eta hau berri berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste eman kizuna, eta azken orduko berri batekin hasiera emanen diogu gaurko kontakizunari. Ola, da Refenako Outlet eh, delakoaren enpresa antolatzaileari izuna jarriko dio berrizarko udalak. Iragan asteburuan egindako Outleta antolatu zuen enpresari izuna jartzeko prozedura abian jarri du berrizarko udalak, etzelako inolako baimenik eskatu herriko espazio publikoetan publizitatean jartzeko. Berriozari irretiak jakin izan duenez, udaltzaingo eta irigintza saiek beharriozko informazio guztia jaso dute dagoeneko eta espediente zigortzailea abierazi dute enpresako arduradunen kontra. Izan ere, berriozarko udaleko ordenantzaren berrogeita bigarren artikuluak debekatu egiten du kartelak eta itxasgarriak jartzea, horretarako propio ezagritako espazioetatik kanpo, udalagintaritzak baimendutako saialbu salbu. Iragan astean jada, berriozarko garbiketa zerbitzua kartelak eta bestelako publizitate euskarriak kentzen ibili zen herrian zehar, legez kanpo eta modu irregularrean jarriak zeudelako. Berriozar irretiak irigintza zine Raúl Maizarekin hitz eta Bueno, pues como colocaron los, los, eh, los paneles informativos sin ningún permiso municipal y en nuestra ordenanza queda muy claro que hay que pedir permiso y se les puede otorgar pero a un precio determinado por cada cartel y en cada sitio de las farolas en concreto que, han, que las habían puesto, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ya eh, hacer un expediente para eh, sancionar a esta empresa y eh, no solo sancionar, sino también cobrarles, como si hubieran perdido permiso, la colocación de los, de los carteles. La Policía Municipal lo que ha hecho ha sido un informe diciendo exactamente cuántos carteles estaban colocados y el servicio de limpieza es el que ha ido retirando mm. los carteles. 2002-2002 garren futbol denboraldiaren valorazio positiboa egin du Roberto Lergak. Berriozar futbol elkarteko ardura den Roberto Lergak amaitu berri den denboraldiaren balantzea egin zuen atzo eta pozik agertu zen lortutakoarekin. Urrengo denboraldirako lehentasunetako bat neskamutikoen formakuntzan sakontzea izanen dela nabarmendu zuen Berriozar irriatirako kaixo Berriozar magazinean atzo egindako elkarrizketan. Entzun dezagun. Pues bueno, la temporada em, ha ido bastante, de los equipos ha ido bastante bien. Eh, estamos bastante contentos. El, pues eh, regional, pues ha, estado la temporada arriba, pero los últimos cuatro o cinco partidos, pues remontó el aire, eh, remontó y se, quedó bastante bien en la, esto, el juvenil bastante bien también. Y luego, pues los equipos de abajo, cadetes, infantiles y eso, pues han estado toda la temporada bastante bien cadete de A, que entraba Felipe Zararluqui, pues el objetivo era subir a, a primera cadete, no ha podido ser, la fase previa se quedó primero y en la fase de campeones, el, para ascender, pues no ganó ningún partido, se quedó último. Pero bueno, para darle la enhorabuena a él y al equipo. Las chavalas han estado bastante eh, la final yo estuve viendo todo el partido, estuvieron todo el partido ahí, estuvimos, yo, yo por, mi, por mi parte estoy bastante orgulloso porque pensaba que nos iban a meter una, una paliza, pero hasta el último minuto no, nos metieron el 2-1. Pero la temporada ha sido del fútbol femenino ha estado bastante bien, entre las pequeñas y las mayores. Las pequeñas han estado a, un gol, de jugar también las finales de la Copa, pero por lo demás ha estado bastante bien. Euskararen erabilera berriozarren izpide datorren larun batean. Zorroka elkarteak bi hilabete daramatza Euskararen erabilera berriozarren aztertzen eta ikerketa honi jarraipena emateko topagunean antolatu dute elduden larun baterako. Gure herrian hizkuntzaren erabileraren arrazoiak ondorioak eta alternatibak aztertzea da itzorduaren helburua. Goizeko amaiketan izanen da esan dugun bezala larun batean kiroldegian. Ekainaren hogeita bostean amaituko da berdintasun eh, saiak kantolatutako argazki lehiaketan parte hartzeko epea. Heldu den aste artea azken eguna da irudi bat bazterkeriatik eh, berdintasunera izeneko argazki lehiaketan lanak aurkezteko. Berriozarko udalaren berdintasun saiak antolatutako lehiaketa honetan nahi duen orok parte ardezake hori bai gehienez hiru argazki aurkeztu alko ditu pertsona bakoitzak eta diskriminazioa ardura berdintasuna tratu honak jarrera osasuntxu edo jasanga eta gizon emakumeen arteko berdintasuna bezalako gaiak jorriatu beharko dituzte lan horietan. Argazkiak erritar herritarako bulegoan aurkeztu behar dira goizeko sortzi terdietatik ordu bat terdiak eh, arte eta esan bezala ekainaren hogeita bosta da azken eguna. Oinarriak berriozar.es udal webgunean ikus ditzakezue. Eta zinema izango dugu orain izpide, fikbe 2000 eta mairu garren zinemaldia, asibaita motorrak berotzen. Aurreko astean hasi zen berriozarko gai sozialeko film laburren nazioarteko jaialdira lanak aurkezteko epea, berriozar films kultural lantzeluze kantolatutako ekimen honen seigarren edizioa izango da urtengoa, eta urriaren hogeita irutik hogeita seira bitartean eginen dute. Lanak aurkezteko epea berriz abuztuaren emezortzian amaituko da. Informazio guztia topatuko duzue, jaialdiaren webgunean irubebikoitza.fi fb.comen Gaur amaituko da eh, gaztelekuak eh, antolatutako gazte kanpaldian eh, izen amateko epea. 2000 eta mairuko ekainaren hogeita bost, hogeita sei eta hogeita zazpian udako gazte kanpaldian narbarte herri bastandarrian eginen dute. Gazteleku antolatutako kanpaldia amalau eta hogeita bat urte bitarteko gazteei zuzendua dago. Kanpaldionetan honetan jorretuko diren jarduerak, piraguismoa eta ibilaldiak ez ezik, bertizko jaurerrira e, bisita izanen dira besteak beste. izen emateko epea gaur bertan amaituko da ekainak emeretzi eta gaztelekuan bertan eman dezakezu izena erratxaleko bostetatik sortzietara. Berriozarren erroldaturik eh, egonez gero, hogei euro ordaindu beharko dituzue eta berriozarkoa izan eh, ezean hogeita mar euro balio du. Antzerkia, musika eta dantza ustartuko dituen ikuskizuna entzun aretoan. Baraina ingoa Institutuko antzerki taldeak antzerkia dantza eta musika ustartzen dituen ikuskizuna eskainiko du gaur arratsaldean Mari Libre izateko jaioa izen hitzordua Itzordua gaur arratsaleko zazpietan izanen da entzunaretoan eta sarrerak bi eurotan jarriko dituzte salgai. Eta gaur ere denboraldiari agur esango dio elkarrekin abez batzak doako kontzertu batekin. Berriozarko abez batzak aire zabaleko kontzertu bat prestatu du denboraldiari agur esateko. Itzordua gaur bertan izanen da arretxaldeko zazpietan ere Euskal Herria Plazako estenatokian. Las Valium taldeak berriozarren joko du. Las Valium musika taldeak berriozarko kirol tabernan joko du, kele paso izeneko diskoaren aurkezpen biran. Itzordua, elduden ostiralean izanen da, hilako geita bat gaueko amaiketan. Nere asaezek, Silvia Errok, eh, Violeta Kalbok eta Gurutze Katenak osatutako punk rock taldea da Las Valium. aldiaren eh, iragarpena aipatuko dugu orain, zerua oso odeitxu edo estalia egonen da, zaparra da, e, txiki ertainak botako ditu, zenbait eh, lekutan handiak eta txingorrearekin batera botatzeko probabilitate txikiarekin. Trumoiek ekaitza izateko a, probabilitate aldiz handia da, goizean goiz ikusi izan dugun bezala, eta mende, e, mendebal osagaiko aizea ulbizi aibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Eta hausia izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.